mwezi ambao sisi tunanunuzia maji katika yale katika ule ulimaji tuliofanya katika mwezi wa Rajab, wa shahru Ramadhan, na mwezi wa Ramadhani ambao unaofuatia baada ya mwezi huu ni shahr al-hasad lizar' ni mwezi wa kuvuma tuliolima sababu tasmiyati hadha al-ism bi Sha'ban sababu ambayo iliyosababisha kuitwa mwezi wa Sha'ban jina la Sha'ban قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح ابن حجر رحمه الله anasema kitabu chake Fathul Bari anasema summiya Sha'ban litashabbu'ihim في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام anasema kuwa sababu ya kuitwa mwezi wa Shaaban ni kwa sababu wao ni kushiba kwao kwa kutafuta maji baada ya kuwa mwezi wa Rajab umefanya nini umeondoka ambao ni katika miezi ya ashhurul hurum miezi iliyoharamishwa fadlu shahri Shaaban fadla zilizoko katika mwezi huu wa Shaaban ya kwanza anna al-a'mala turfa'u ila Allah ya kuwa hizi amali zinunuliwa kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala rawa usama bin zaid قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يفضل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين fa an yurfa amali wa ana saim hasanahu al-albani hadithi hii amesaisha imamu al-albani imetoka kwa Usama bin Zaid anasema qultu ya rasulullah ya kuwa alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu shahran min ashhuri ma sijakuona unafunga katika miezi ambayo wewe unafunga qala ma min sha'ban kavile ambao unafunga katika mwezi wa sha'ban qala dhalika shahrun yufaddilu nasi anhu baina rajab wa ramadan huo ni mwezi ambao watu wanafadhilisha kati ya rajab na nini na ramadan kwa sababu shaaban iko katikati ya rajab na ramadan huwa shahru ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin ni mwezi ambao amali Allah tabarak wa taala ananyenyuliwa amali kwake yeye fa uhibbu mtume salam akasema na mimi napendeza au napenda ayurfa amali wa ana saim ya kuwa amali yangu inyanyuliwe kwake Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mimi nimefanya nini nimefunga sasa bimaana ni uzuri muislamu kama kuna afya nzuri au anafunga katika nini katika huu mwezi wa Shaaban masiku Naam katika fadhila ya pili kathratu siyami nabii sallallahu alaihi wasallam fi Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga zaidi katika mwezi huu an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqum yasumu hatta naqula la yaftur wa yaftur hatta naqula la yasum وما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم vile vile Mtume sala sallam katika mwezi huu alikuwa akifunga sana. Ndio alipopokea Ummul Mu'minin huyu mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana Rasulullah sala yasum alikuwa Mtume sala anafunga hata anakula la yaftur mpaka tunasema kuwa yeye hafuturu wa na anafuturu hata anakula la yasum na akifuturu tunasema kuwa vile vile afungi wa mara aitu Rasulullah sallallahu anasema na sijamuona mtume sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qattun illa shahr ramadan ya kuwa hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam yako yeye alimaliza mwezi mzima kufunga isipokuwa mwezi wa Ramadhani ambao unaokuja. Wama raaituhu fi shahrin, na sijamuona katika mwezi akthara siyaman minhu, ambao mwezi yeye anafunga zaidi, illa shahra ramadan isipokuwa mwezi wa Ramadhani wa ma raitu fi shahrin akthar minhu siyaman minhu fi Shaaban. Anasema kuwa yeye hajaona kuwa yeye katika katika miezi ambayo yeye anafunga sana kushinda mwezi wa Shaaban. Ufrani dhulum fi lailati nisfi min Shaaban. Mtu kusamehewa madhambi katika usiku wa katikati wa mwezi wa Shaaban. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kabila ambavyo alipopokea Ibn Majah na akaisahihisha Imam al-Albani anasema inna Allah ta'ala la yattali'a fi laylati nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limushrikin au mushahin anasema kuwa Allah tabaraka wa taala yeye hutokezea katika usiku wa nusu wa mwezi wa Shaaban fayaghfiru li jami'i khalqihi anakuwa mwenye kusamehea waja wake wote illa alimushrikin isipokuwa yule ambaye anaishirikisha au mushahin au yule ambaye anauadui na mwenzake hawa ni wale ambao Allah tabarak wa taala hawasamei katika usiku huo qala ibn hajar rahimahullah ibn hajar Allah amrehemu anasema ama ibn rajab anasema rahimahullah ibn rajab anasema siyamuhu katamrin ala siyami ramadan lialla yadkhula fi saumi Ramadan ala mashaqatin wa kulfa. Ibn Rajab rahimahullah anasema siyamu huyakuwa kufunga huu mwezi wa Shaaban katamrin ala siyami Ramadan, ni kama vile mazoezi ya kufunga mwezi wa Ramadhan lialla yadkhula fi saumi Ramadan, ili asiingie katika mwezi wa Ramadhan ala mashaqatin wa kulfa, ili asiingie katika mwezi wa Ramadhan hali yeye ana mashaka na kujikalifisha. Utakuta mtu yeye mwezi wa Ramadhani inakuwa shida kwake kwa sababu gani? Yeye hana siyami sunna. Saumu so, za sunna yeye hana hana Alhamis na Jumatatu. Eh, hana Alhamis na Jumatatu. Yeye hana ayyamul bidh. Eh 13, 14, 15 kila mwezi. Sasa utakuta hii Ramadhani inapoingia inakuwa na uzito kwake kwa sababu ma awada nafsahu siyam hajajizoezesha yeye mwenyewe kufunga kufunga. Na madha yasna salaf fi Sha'ban eh, wema waliotangulia walikuwa wakifanya nini katika mwezi huu wa Shaaban qala salamat qala salamat bin kuhail salamat bin kuhail anasema kana yuqalu shahru shahru shaaban shahru qurra ilikuwa ikisemekana mwezi wa shaaban ni mwezi wa usomaji eh anasoma qurani zaidi shahru qurra ukisikia qurra ni wenye kusoma Qur'ani kwa wingi katika mwezi wa Shaaban. Sasa Muislamu ni uzuri wewe usome sana katika mwezi huu wa Shaaban Qur'an. Wakana Habib bin Abi Thabit, na alikuwa Habib bin Abi Thabit huko katika wema waliotangulia anasema idha dakhala Shaaban qala hadha shahrul Qur'an. Ilivyokuwa inaingia Shaaban anasema huu ni mwezi wa nani? Mwezi wa somaji. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd qala sheikh ibn baz rahimahullah sheikh ibn baz Allah yarhamuhu anasema min albid'a allati ahdathaha ba'd an-nas bid'at al-ihtifal bi lailati nisf sha'ban katika bid'a ameuzushi ambao watu walizua katika usiku wa katikati ya mwezi wa Shaaban ambao ni 15 ni wao kusherekea eh, anafanya nini eh? anakuwa mwenye kusherekea kufanya maulidi eh, na kadhalika hasa bara leo ni katika lailatul nisfi min Shaaban kama vile ambao wanavyofanya katika mwezi wa Rajab eh, wanasherekea katika mwezi wa Rajab na Mtume sala sallam amekuwa ni kukemea bid'a uzushi akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun Nasema ya kuwa yote ambaye atazua katika mafunzo yetu haya ambayo hayamo ndani yake, fa huwa raddun, atarudishiwa mwenyewe. Hasa bimaana, hakuna dalili yoyote ambayo inathibitisha kuwa wewe kusherekea usiku wa nusu au katikati ya mwezi wa Shaaban wa takhsisu yaumiha bisiyam, vile vile kuweka ile hasa ya kuwa imefika 15 katikati ya mwezi unafunga. Minalbida ni katika uzushi na vile vile katika uzushi mwingine watu walizua amezaliwa siku fulani yeye anafunga la hufai kufunga umezaliwa ni wewe wewe ni nani wewe si kitu aliyezaliwa ni mtume sala salam tunafua kwa sababu yeye alizaliwa ile siku Anasema inni asum yawm al-ithnain annani wulidtu fi anasema kuwa mimi na, nafunga siku ya Jumatatu kwa sababu mimi nilizaliwa siku hiyo sasa sisi tunamfuata mtume sala salam lakini wewe mwenyewe si yakuwa ikifika siku yako unafunga inakuwa katika nini katika al albid'a katika uzushi walaysa ala dhalika dalil yajuzu al-i'timad hakuna dalili yote ambayo iliyo sawa na iliyo wazi na iliyo sahihi ya kusherekea ama kufunga eh, katikati ya mwezi wa Shaaban Naam na qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah vile vile Ibn Baz akasema ma warada fi fadli salati fiha fa kulluha mawdu' hadithi zozote ambazo zimewekwa au zimekuja katika fadhila ya kuswali ndani yake katika nusu ya mwezi wa Shaaban hadithi hizi zote ni hadithi ambazo haziko sawa zimesingiziwa mtume sala sallam na hazijatoka kwake qala sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ibn Uthaymeen anasema qiyam laylatun nisf min Shaaban lahu thalath maratib kusimama katika usiku wa katikati wa mwezi wa Shaaban iko mara tatu kwanza أن يكون له عادة في قيام الليل ها في قيام الليل في ليلة النصف ما يفعله في غيرها من غير أن يخصها بزيادة فهذا أمر لا بأس به anasema ayakuna lahu ada iwe yeye amezoea kawaida yake fi qiyami llail katika kusimama usiku yeye amezoea anasimama usiku fayafal atafanya fi lailatin nisf, katika usiku wa katikati wa mwezi wa Shaaban, ikiwa yeye ni kawaida yake. Mayafalu fi ghairiha, kavile ambavyo wanavyofanya katika miezi mingine, min ghairi an yakhussuha bi ziyada, bila la kufanya nini, bila la kuongeza katika huo usiku. Fahadha amrun la ba'sa bihi, shekh anasema kuwa hiyo haina shida. Thani ya pili, an yusalli fi lailati nisf min Shaaban ni yeye aswali katika usiku wa katikati wa mwezi wa Shaaban duna ghairiha min al-layali pasi na, na usiku zingine hii bid'a hii inakuwa ni uzushi kwa sababu gani wewe katika hizo siku zote wewe husimami unasimama hiyo siku unakuwa umefanya nini wewe umezua eh na ukizua wajua kuwa wewe umetangaza vita na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam eh, umesema kwa mtume sala sallam amekhini utume ha? ndio Allah tabaraka wa taala akasema katika suratul maida Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan asema leo nimewakamilisheni dini yenu na nikawatimizia neema yenu mtume sala sallam kuja wa raditu lakum al-islam dinan na nikaridhia uislamu kuwa dini yenu Asa bimaana wewe na kilichokuja Laki utakuta Muislamu yeye anaswali swala elfu moja anafanya adhkari elfu moja anafanya sijui ukiweka idadi maalum fa hadhi bid'a katika adhkari zozote swala zozote ukiweka idadi maalum mutalab bidalil unaitishwa dalili kwa maneno uliyokuja nayo kama hakuna dalili fa, bid'ah kama una dalili kwa maneno unayofanya jua kuwa unazua umetangaza vita na mtume sala sallam ndio Allah tabarak wa taala alimwambia mtume sala sallam fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum jua wewe mtume sala salam kama hawatokujibu hapo jua kuwa wao wanapata matamanio yao kwa sababu albid'atu hawa nafs bid'a ni matamanio ya nafsi eh nafsi imependa sasa nakwambia nikifanya kuna shida sasa ni hawa nafsi ndio wema walotangulia kasema kuwa albid'atu habu ila iblis من المعصية لأن yutabu يتاب منها والبدعة لا يتاب منها asema kwa bid'a ibilisi anapenda bid'a kushinda maasi kwa sababu maasi utatubia utatu utasema astaghfirullah wa atubu leo utatubia lakini albid'a bid'a huwezi kutubia kwa sababu umechukua kuwa ni ibada ayatatakarabu bihi ila Allah hasa ibilisi pale anakuwa karibu yako zaidi kushinda yule asema huyu acha na huyu sasa katika ibada anaingia pale hasa unapotea zaidi Naam, martaba ya tatu an yusalli fi tilka al-laila, asali katika usiku huo salawat dhati adad ma'lum yakunu fi kulli am, asali katika hiyo usiku huo salawat dhati adad ma'lum aweke idadi ma'lum asama usiku huo mimi nitaswali raka 20 au raka 5 au raka kumi.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 إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرابنا اللهم اصرف عنا الوباء اللهم اصرف عنا الوباء كورونا اللهم اصرف عنا الوباء كورونا اللهم اصرف عنا الوباء كورونا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اقيم الصلاه